Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake wataawanu alal birri wattaqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake saidianeni katika mambo ya birri wema na uchamungu na wala msisaidiane katika mambo ya madhambi na uadui wattaqullah muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha shadidul iqab hakika allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi ambayo imepokelewa na Anas bin Malik unsur akhaka zaliman au madhuluman nusuru ndugu yako hali ya kuwa yeye akiwa dhalim au mwenye kudhulumiwa qila ya rasulullah wakasema ewe mtume wa allah hadha nasartuhu madhluman huyu nimemnusuru hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa fakaifa ansur idha kana dhaliman na vipi utamnusuru ikiwa mtu ni dhalim Mtume sallam akasema tahjuzuhu wa tamna'uhu tamzuia ili asiweze kufanya mambo ya dhulma ili asiweze kufanya mambo ya dhulma ndugu zangu waislamu kama nilivyotangulia kusema la shakka wala raiba أن القيام بالمظاهرات في بلاد الإسلامية kusimamisha maandamano katika miji ya Kiislamu fitnatu ni jambo la fitna ambalo linahalifu sheria yetu ya Kiislamu na haya hatuyazungumzi kwa maslahi ya mabano wakubwa au mabonyenye waliokaa kwa ajili ya kuwatumia wengine sisi tunaangalia maslahi ya Uislamu na maslahi ya Waislamu haya ni katika miongozo miongozi bora kabisa ambayo sisi tumeongozwa na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam lakini hawakusema mkiona hali hiyo fanyeni migomo ukiona hali hiyo fanyeni maandamano mkiona hali hiyo susieni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 المتقون لقزان وإسلام waislamu يوتي بعد yote baada الله سبحانه وتعالى na kumsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala sambamba kabisa na kumsalia kipenzi chetu mtume wetu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam na yusia nafsi yangu pamoja na zenu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala hakika amefuzu yule ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku ya leo ambayo ni hali ya kawaida katika kutekeleza ibada yetu tukufu ya salati aljuma tutakumbushana machache kwa yale ambayo tunaendelea kila siku tukiyasema lakini mmoja amezungumza maneno mazuri kwa kusema mahlan mahlan ya ahla alislam iqadhu allabib min fitnati almudhaharat wa bughati at-tashhib at-tashghib taratibuni taratibuni enyi waislamu kumzindusha yule ambaye mwenye akili kutokana na fitna za migomo na maandamano na fitna za uchochezi haya mambo tulikuwa sisi tukiyazungumza kama makumbuka kila mara na kila wakati wanasihi waislamu wenzetu na wale ambao wanatuunga mkono kutokana na mambo haya ambayo yanazunguka duniani kote ndugu zangu waislamu ayu washabab hakika katika mambo yaliyo lazima kwa waislamu wote katika kila sehemu na kila zama watu kuhusiana kwa haki na kupeana nasaha wao kwa wao na kusaidiana ala albirri wattaqwa katika mambo mazuri na katika mambo ya uchamungu kadhalika wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar watu kuamrishana mambo mazuri na watu kuwakataza mambo ambayo ni ya munkarat Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake wataawanu 'alal birri wattaqwa wala taawanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha inna Allaha shadidul 'iqab Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwenye kitabu chake saidianeni katika mambo ya bir wema na uchamungu na wala msisaidiane katika mambo ya madhambi na uadui fattaqullah muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah shadidul iqab hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kuadhibu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema katika hadithi ambayo imepokelewa na Anas bin Malik unsur akhaka zaliman au madhluman mnusuru ndugu yako hali ya kuwa yeye akiwa dhalim au mwenye kudhulumiwa qila ya rasulullah wakasema ewe mtume wa Allah hadha nasartuhu madhluman huyu nimemnusuru hali ya kuwa ni mwenye kudhulumiwa fakaifa ansur idha kana dhaliman na vipi utamnusuru ikiwa mtu ni dhalim Mtume sallam akasema tahjuzuhu watamnauhu utamzuia ili asiweze kufanya mambo ya dhulma ndugu zangu waislamu sisi tuna jukumu kubwa kunasihiana kama vile nilivyotangulia kwa sababu tukiacha mambo hivi hivi iko siku rafiki yako atakuwa ni adui kadhalika itafikia kipindi sara almurid sheikhan itafika kipindi mfuasi na yeye akawa ni shekhe akawa ana mamlaka lakini tukinasiana basi rafiki yako ataendelea kuwa rafiki yako na adui yako ataendelea kuwa adui yako lakini tusiponasiana katika haki tukawa ni mambo ya ushabiki tu peke yake basi mambo yatakuja kubadilika yakawa rafiki yako kugeuka kuwa ni adui ndugu zangu waislamu kama nilivyotangulia kusema la shakka wala raiba anna alqiyama bilmudhaharat fi biladi alislamia kusimamisha maandamano katika miji ya Kiislamu fitnatu ni jambo la fitna ambalo linahalifu sheria yetu ya Kiislamu na haya tuyazungumzi kwa maslahi ya mabano wakubwa au mabonyenye waliokaa kwa ajili ya kuwatumia wengine sisi tunaangalia maslahi ya Uislamu na maslahi ya Waislamu dunia inavyokwenda utaweza ukalia na ukatoa machozi ya damu kwa hali inayotokea katika mji wa Sudan mji wa Kiislamu mji uliotoa mashekh katika siku za nyuma lakini leo hii imegeuka mji huo kuwa ni majivu ya watu watoto wadogo kufa wanawake kubakwa na vijana wasiokuwa na hatia kuuawa bila ya hatia yoyote itafika kipindi tutaulizana au hatojua la yadiri hatofahamu alqatil yule mwenye kuua kwa nini kaua na yule mwenye kuuawa pia itafika kipindi hajui kwa nini kauawa bi ayi dhanbin qutilat kwa sababu gani yeye ameuawa aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq alhamdulillah والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نكزانك إسلام سيسي كما السلفيين اهل السنه او اهل السنه sunna tunataka uislamu usimame katika ardhi hii na ushike hatamu yake kama vile mtume salatu wassalam alivyoishi maisha yake pamoja na masahaba zake wao walikuwa wakiishi Kiislamu lakini mambo yakaja yakabadilika ikawa sasa hatuishi Kiislamu kwa maana sheria haiko tena tumeletewa sheria kutoka nje ya nchi mustawrad min alkafira sheria hii imekuja kutoka kwa makafiri katika nchi za magharibi ambayo asili yake imeanzishwa na Aflaton mtu wa zamani huyo lakini wafaransa wakaiboresha sasa ikaja sheria hiyo ambayo sasa hivi tunakuna nayo na sheria hiyo Uislamu umetoa mwongozo kamili tukipambana na hali kama hizo watawala wa dhalim tukikutana nao vipi utaishi nao wewe muislamu vipi utakwenda nao bila miongozo ya mashehe basi mambo yataharibika vijana watakufa ovyo na mambo mengine yatasimama lakini ikiwa hutopata miongozo ukipata miongozo ya kisheria na ukasimama sawa sawa basi mambo yatakwenda vizuri Mtume salatu wassalam anasema hadithi ambayo imepokewa na al-Imam al-Bukhari wa Muslim anasema man kariha min amirihi shay'an falyasbir yoyote yule ambaye atachukia kutoka kwa mtawala wake kitu chochote kile wewe unamuona mtawala na unamchukia kwa kitu chochote kile ambacho anachokifanya katika vitu vibaya mtume swalla sallam anasema falyasbir basi mtu huyo afanye subra hadumu katika subra usiseme subra mpaka lini la subra haina mipaka subra mpaka kiyama falyasbir afanye subra fa innahu man kharaja min sultan shibran hakika mambo yalivyo atakayetoka kwa kiongozi kwa shibri moja tu peke yake mata mita tajahilia mtu huyu atakufa katika mila isiyokuwa ya Kiislamu sasa waislamu ambao nyinyi mnanadi uislamu mko wapi na dalili kama hizi mko wapi na maneno ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliposema mkiona kitu chochote kwa kiongozi wa aina yoyote ambacho nyinyi mnakichukia tunasema kwa nini huyo anafanya hivi bali yasbir basi fanya subra kwa sababu atakayetoka kwa kiongozi yoyote shibri moja basi mtu huyo atakufa katika mila ambayo si ya Kiislamu kwa maana amekufa katika mwenendo ambao hautakikani afanye hivyo ndugu zangu waislamu katika sahihi muslim kwa kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema hadithi ndefu lakini akasema innahu lam yakun nabiyun qabli hakika mambo yalivyo hakuwa mtume kabla yangu mimi illa kana haqa alayhi an yadulla ala khair haikuwa kabla yangu mimi mtume wa aina yoyote isipokuwa ni lazima kwake yeye kuwajulisha watu juu ya mambo ya kheri ma yaalamuhu lahum kwa yale ambayo anayajua anayajua yeye lahum kuwafahamisha wao wayundhirahum na kuwaonya wao sharran shari ambayo ma yalamuhu lahum ambayo yeye anayajua kuwatahadharisha hao wengine wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha hakika umati wangu huu umejaliwa afya yake na uzima wake ni pale mwanzo umati huu umejaliwa ule ubora wake na usalama wake ni mwanzo kabisa kwa maana sisi tukitaka salama na tukitaka ubora basi lazima tuangalie mwanzo kwa maana tuangalie as-salaf watu waliopita nyuma katika masahaba je waliishi vipi je walikwenda vipi na mambo ambayo yaliwatokea kisha mtume alayhi salatu wasallam akasema sayusibu akhira bala'un wa umurun tunkirunaha lakini umati huu wangu utapatwa na matatizo mwishoni mwake na mambo ambayo nyinyi mtayapinga watajiu fitnatun na itakuja fitna fayuraqiqu ba'dha ba'dha zitafuatana baadhi yake kwa baadhi nyingine kija hili tokea hili toka hili itakuja hili ndiyo tabia ya fitna ilivyo kwa hiyo fitna haijaisha bado tunayo safari ndefu kwa haya mambo ambayo yanayotokea na mambo mengine ambayo yanatokea ulimwenguni hayo hayaishi mtume kasema hivyo kwa maana yanaweza yakaja makubwa zaidi ya haya ambayo mmeyasikia na haya ambayo yametokea usizani kwamba ndiyo mwisho kwa sababu tarehe ya Kiislamu haionyeshi kwamba mambo hayo ni mwisho inaonyesha kwamba kuna mambo makubwa ambayo yanakuja mbele yatatokea ndugu zangu waislamu kwa kweli kuna masitiko makubwa sana lakini hakuna budi hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuzisoma na kuzifafanua mtume alayhi salatu akaendelea akasema wa man baya imama yule ambaye atampa bai'a kiongozi kwa maana akakubalika kiongozi huyo na watu fa atahu safaqat yadihi akampa mkono wake au akapewa kiapo kwamba huyu sasa ndiyo kiongozi falyutihu basi msikilizeni in istataa ukiweza fa injaa akharu yunazihu akija mtu mwingine anataka kumngoa pale fadhribu unuqa al-akhar basi ipigeni shingo ya yule mwingine kateni shingo yake kwa sababu ya kutaka kumngoa yule ambaye tayari yuko hata akiwa ni dhalim akiwa ni muovu akida yetu na maelekezo yetu kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam ni yale yale kwamba watu wasubiri Allah subhanahu wa ta'ala ataleta jambo lake tu mkifanya subra ikiwa ni kiongozi ni muovu anauharibu uislamu anawatesa waislamu msitoke barabarani kwa sababu mtamalizika nyote lakini rudini misikitini mfanye subra someni Qur'an someni sunna wallah wabillah hawezi kudumu kiongozi huyu na hayo tunayo mengi wala sina haja ya kuwapigia mifano ndugu zangu waislamu sheria yetu ya Kiislamu imetaka hivyo yoyote atakaye kumngoa yule mwingine basi kateni shingo yake walamma sami Abdurrahman ibn Abdurrabb al aliposikia Abdurrahman ibn Abdurrabb al hadha alhaditha hadithi hii من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كسيما فدنوت بده نكاكوا قريبو ناي نكاوا نيبو قريبو ناي فقلت له نكاممبيا انشدك الله نكوليزك واجينا الله سبحانه وتعالى انت سمعت هذا من رسول الله maneno haya umeyasikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sikio lako limesikia na moyo wako umehifadhi waqala akasema sami'tu udhunaya wa waahu qalbi nimesikia kwa masikio yangu na moyo wangu umehifadhi jambo hilo thumma dhakara abdurrahman hala amiri al-umara kisha abdurrahman akataja hali za viongozi mbalimbali fakhala mustaftiyan akasema hali ya kuwa yeye anataka fatwa akasema yaamurna an naakula amwalana bainana bilbatil wa naqtul anfusana kiongozi huyo sisi anatuamrisha sisi tule mali zetu baina yetu kwa batil kwamba kuna watu hao kazi yao kuiba hela kuiba pesa kuiba na mambo mbalimbali ndio kazi yake ameamrisha hivyo na vile vile wanatuamrisha viongozi wao tuwe nafsi zetu kwa maana anaamrisha watu wauawe kiongozi huyo kisha akasema wallahu yaqul na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما kisha yule bwana akasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema enyi ambao mmeamini msile mali zenu kati yenu kwa batil isipokuwa iwe ni biashara iwe ni biashara kwa kwa maridhiano watu wamefanya biashara zao ndio huyu atakula mali ya huyu lakini hawa wanakula mali zetu kwa batil na Allah subhanahu wa ta'ala anasema msile mali zenu kwa batil wala taqtulu anfusakum na wala msiziue nafsi zenu inna allaha kana bikum rahima hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa kwenu nyinyi ni mwenye huruma qal akasema fasakata saata alipoletewa hoja hiyo ikawa ametulia takriban saa nzima thumma qala kisha akasema ati'uhu ta'atan fi ta'ati llah mtii katika taa ya Allah wa'sihi fi ma'siyati llah lakini muasi katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo sahaba huyu ametoa dalili kwamba hawa viongozi wanakula mali zetu wanaua nafsi wanafanya hivi lakini akataka ufafanuzi akasema mtii katika taa ya Allah yale mambo mazuri mfuate yale maasi achana naye ale mpaka pasuke atakula miaka mingapi achana naye wewe baki katika nini katika mstari mzuri ambao tumefundishwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haya ni katika miongozo miongozi bora kabisa ambayo sisi tumeongozwa na mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam lakini hawakusema mkiona hali hiyo fanyeni migomo mkiona hali hiyo fanyeni maandamano mkiona hali hiyo susieni mambo hakusema hivi kwa sisi da'wa yetu itaishi na watu wa kila sampuli ikiwa ni mwema tutajua tutaishi vipi naye mwema ikiwa ni muovu tutajua tutaishi naye vipi muovu ili uislamu uende mbele waislamu wafanye ibada waislamu wasome waislamu wafanye mambo mazuri mazuri katika ardhi hii lakini pakawa fujo yule haeleweki yule achukua mali ya yule yule afanya hivi yule anafanya vile uislamu utasimama na mambo hayatoenda kwa hiyo ndugu zangu waislamu adawa tusalafia salafia ni nyeupe kabisa lailuha kanahariha usiku wake ni kama vile mchana wake katika hutuba zilizopita niliwaambia waislamu ya kwamba waiogope fitna kwa sababu fitna hii haiwezi ikawapata watu binafsi peke yake yule aliyeanzisha peke yake bali na wengine wasiokuwemo wataingia katika mkumbo huo leo tupata taarifa kijana wetu mwenzetu salafi mwenzetu ameuawa katika mji wa Dar es Salaam kwa kupigwa na kitu kikali siwezi kujua ni risasi au ni bomu lakini ni kitu kikali na mfano wake ni wengi lakini ni kwa sababu ya mambo ya fitna na Allah subhanahu wa ta'ala amesema wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan iogopeni fitna fitna ambayo haitowapata wale ambao waliodhulumu peke yao huu ni msafara wa mamba kenge pia wamo kwa maana kwamba ni msemo wa Kiswahili lakini ni kwamba likitokea janga haijulikani shekhe wala sharifu wala mwanafunzi wote hao watakwenda na maji kwa hiyo sisi tuwarudisheni waislamu wenye kujitambua wenye kujielewa katika miongozo sahihi ili tuweze kuwalimisha watu Uislamu wasife katika shirki wasife katika bid'a wafe hali ya kuwa wao ni waislamu mmoja aliwahi kusema kwamba chezeeni ndevu lakini usichezee daula usichezee nchi kwa sababu watawala wanaweza kufanya mambo yoyote yale ili kulinda maslahi yao sasa wewe achana nao wacha wale kama ni kweli wacha waibe kama ni kweli kama ushahidi unao wacha fanye hivyo ndiyo miongozo yetu tuliyoongozwa sisi lakini kumwangalia mtu fulani kwa nini fulani ana kitu hiki kwa nini fulani ana hili hilo alikuhusu bwana kila mmoja atapata riski yake na uwezo ukafa hapa duniani mpaka riziki yako wewe itimie Allah subhanahu wa ta'ala kama amekuandikia gunia la chumvi tano basi uwezi kufa mpaka ulimalize Allah subhanahu wa ta'ala kama amekuandikia ule sukari kilo hamsini basi uwezi kufa mpaka umalize kilo kilo hamsini za sukari kwa hiyo msiwe na husda kwa sababu chanzo cha malipuko na chanzo cha migogoro katika jamii ya watu ni husda tu peke yake leo zakaonekana shekhe labda au ustadhi eh anatembea na gari nzuri sema ah yule bwana ya kuhusu nini wewe ndugu yangu muislamu ya kuhusu nini kwamba ah yule bwana sasa hivi anakaa katika gorofa na kuhusu nini wewe ndugu yangu muislamu kila mmoja ameandikiwa kivyake na Allah subhanahu wa ta'ala kama Jibril amekuja akaandike kwamba wewe uishi katika baraza za watu kuwa ni mlinzi basi utakufa hali ya kuwa ni mlinzi hakuna kitakachobadilika kwa hiyo ndugu zangu waislamu tusiwaonee choyo hawa watawala kwa sababu kuna mikataba mbalimbali mbali. mtu anaweza akaja akampa mtu labda zawadi ya kitu muhimu zawadi inakubalika mtume alayhi wasallam alikuwa anakubali zawadi lakini kidemokrasia zawadi haikubaliki nidhamu hizi ni nidhamu mbaya na insha Allah biidhnillahi alkarim Allah akitupa umri na afya tutaweza kuja kuichambua ni nini demokrasia madhara yake na ufisadi wake hili jambo ninalo katika moyo lakini nimelipanga jambo hili inatakikana tuzipige hutuba kama tatu kuzungumzia mambo haya ya kijinga na mambo haya ya kipuzi lakini sisi kwa leo tunazungumzia na kuhamasisha waislamu kwamba wafanye subra katika mambo ambayo wanakumbana nayo waangalie ustaarabu mzuri lakini wasifanye fujo maandamano na migomo kwa sababu haya yatawagharimu kwa kiasi kikubwa sana usicheze na serikali za watu lakini sharubu zako zichezee ndevu zako chezea lakini usicheze na mavitu kama hivyo ndugu zangu waislamu kwa kweli kuna mambo mengi ya kuyazungumza katika masikitiko makubwa lakini kwa wakati tuliokuwa nao kwa haya ambayo tumeyazungumza yatatosha kabisa ya kwamba tuiogopeni fitna na tuwazindue wale ambao ni katika Uislamu wajiepushe na mambo ya uchochezi na mambo ambayo yasiyokuwa na maana yote warudi katika misikiti wasome Qur'an wasome hadithi na mambo yao ya kielimu barakallahu fikum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة